بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni mwezi ikiwa ni tarehe 12 mwezi Rabiu Thani mwaka 1443 katika darsa ya kitabu ahadithul akhlaq cha Sheikh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تلفكية فصلي أن موضوع عقوق الوالدين تلفكي قول المصنف حفظه الله قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال حديث المغيرة رضي الله عنه صلى Mtume sallallahu alaihi wasallam يالي أليو يحرميشا الله سبحانه وتعالى سما إن الله عز وجل حرم عليكم حقيقة الله عز وجل أم وحرم شيئين لكوانزا عقوق الأمهات كوعاصي ممزين كوعاصي كنا ماما ممزين ووأد البنات na kuwaua binti zenu na kuwazika wakiwa hai waman'an wahat na kuzuia huku yeye wataka man'an wahat yani kama sema hat lete lakini yeye man'i yazuia hatoi kwa hivyo man' wahat anacho yeye hatoi lakini wataka nini apewe tu hat let lakini kija kwake sasa kutoa yamna hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliharamisha wakariha lakum thalathan na Allah amechukia juu yenu mambo matatu msiyafanye qila wa qala hiya sayyid fulani amesema nasikia nasikia hivi nasikia qila wa qala jambo ambalo leo limekithiri sana qila wa qala nasikia bwana nasikia bwana mpaka ukija ukifika kwa mwenyewe akija akikwambia kuwa mwana mtu akwambia nasikia wewe ulikuwa hivi na hivi na hivi eh pata wapi hizi habari ah, watu nasikia bwana nasikia watu wasema lakini ukweli wa mambo zile habari hazina uhakika wowote na hakuna mtu muongo kama yule anasema nasikia watu wasema ukimsikia mtu asema hivyo ujue anukuu habari ambazo hana uhakika nazo na ndio yuangukia katika uongo nasikia a ah, hakikisha kisha ndio uzungumze sababu hili jambo Allah alichukia قيل وقال وكثرة السؤال kuombaomba sana mtu yuwaomba tu yeye na pia hapa ingia kuuliza masuala ambayo hayana faida na wewe uliza maswali mengi ambayo hayana faida haswa katika wakati mitume wa Allah walipokuwa hai sababu so, kuuliza swali ikawa ni sababu ya kuharamishwa kile ambacho kilikuwa ni halali sababu ni wewe uliouliza ama kikawajibishwa kile ambacho kilikuwa si wajibu na mtume sallama ili jambo alikuwa akili akilikemea sana kama kwa mfano ya anu, ya ayuhan nas inna allaha qad farada alaykumul hajj fahujju enyi watu allah amewafaradhishieni nyinyi haji basi nendeni mkahiji akauliza bwana mmoja afi kulli amin ya rasul rasulullah wajibu kila mwaka yani lazima kila mwaka tukahidi waislamu wote fa'arada anhu tumesalama hakum hakumwelekea kama hakumsikia akaregelea mara pili akaregelea mara tatu akasema law qultu na'am la wajib ningesema ndiyo ingelikuwa ni wajib haji kuifanya kila wala mastata'tum na msingeliweza hivi kweli haji ingekuwa kila mwaka ni wajibu tungeweza yale mamilioni ya waislamu wote kwenda hija ingewezekana singewezekana na ndio mtume salama ili jambo akalikemea kwa ingia katika hali zote hizi na pia ingia kuombaomba kathratu sual kuombaomba Allah achukia jambo hilo alichukia sana basi Allah leo umepata shida huna njia shida imekuzidia kesho tena kesho kutwa tena mpaka kuna baadhi ya watu wasema sasa nifanye nini mimi mtu asema mimi mfanye nini kwa wingi wa mtu mtu anavyoomba mpaka yule unayemuomba fanya nini achukizwa ana hii sasa kila saa bwana basi leo na shida kesho pia kesho kutwa pia huna kazi wasema mwaka mzima wewe una kazi waomba mwaka mzima haya ushakuisha wa mwaka mwaka wa pili waomba tu wewe basi si ungekusanya tu siku moja ukaanza kufanya kijibiashara chako angalau ukapata riski yako ya halali umetoa jasho lako mwenyewe wewe waomba tu inkuwa kazi bwana mwanzo siku hizi hiyo ndio imekuwa kazi kabisa na kuna system nyingine mpya imezuka jamaa yuaja kwako kwambia na shilingi mia tano si ati na si ati sina nao hii mia tano yaani, napungukiwa na mia tu ndio ya kuomba hivyo hii system mpya inatoka aweza kukutolea elfu moja wewe mwenyewe huna hiyo elfu moja una mia wewe mwenyewe hiyo mfukoni unao mia kweli akutolea elfu moja hii hapa elfu moja nataka kwenda safari yangu Nairobi tu mnapungukiwa na mia mbili tu tikiti nkakati mia mbili tu ah, basi hii hapa mia nibakia bwana chukua hii mia si ndio ushapigwa chakachua huyo yotoka enda kumfuata mwingine mia tu ninapungukiwa wafikiri watu wangapi wataambiwa mia mia mpaka zikusanywe siku hiyo tena wangojea msikitini watu watoka kuswali mtu atoka kuswali roho yake baridi nini hataki tafash ndio yomfuata napungukiwa na hamsini tu mia tu ye hataki nyingi ye mia hamsini hivyo hivyo lakini akitoka pale atakusanya kama elfu mbili elfu tatu msione nini hii ni kazi sijuzi juzi wameshikwa hapa na askari wa kaunti syndicate kubwa pale ikavumbuliwa kumbe kwa siku watu waombaomba tu aingiza kama elfu ishirini hivi ana mtoto amemkodisha mtoto kukodisha shilingi elfu tatu ndio na mimi hiyo documentaries wameitengeneza ndogo hivi mtu akodisha mtoto shilingi elfu tatu sio elfu nne hebu fikiria akodisha utafikiri amekodi gari elfu tatu elfu nne na iwalipa kila siku kwa yule mzazi wake ile mtoto sasa waweza kushindwa ah kwani mtoto siapelekwe akasome kama ni skuli kama ni madrasa akasome huyo ah, watu wako biasharani kwa hivyo atabeba ule mtoto ukafikiria ni mtoto wake si mtoto wake amemkodi azungushwa pale sasa wewe utatoa kumwonea huruma nani yule mtoto ngalia yule mama maskini azunguka na mtoto wake kuna mmoja alijifanya kiwete hivi atembei mbona alipokamatwa na polisi miguu irudi sawa sawa atembea akaingia kwenye gari mzima biashara siku hizi imekuwa tabia mbaya sana wallahi tabia mbaya sana hii tabia haiko kwa Uislamu lakini leo imekuwa inasibishwa na Uislamu kathratu sual kuomba omba omba tu waomba tu mwanzo maimamu wa misikiti ndio wabalaa usumbulio utafikiri UN utafikiri ni UN yani kazi yao wao kuganyiza nini misaada kwa patikana matatizo na ndio maana mimi nitawaambia wazi kama namba sijui msishiki piga hapa uchoke sijawahi kushika namba sijui isipokuwa nitaombwa eh si wewe wajua nilivyo hali yangu eh bwana imamu najua shilingi elfu moja tu najua hiyo hukosi wewe ah. ah sikosi eh. ah subiri si nishawambia hivi wewe usinipigie simu kama sina namba yako nishakwambia kabisa na kama waomba na naeka dola dola pale mbele namba yako alafu nachora s ya dola s ya dola s ya dola maana yake usishike hiyo kahraba ama utapigwa shoti kama ujui basi namba yako ninaisevu hivyo kama wewe omba omba nikishaandika jina lako pale kila mwisho pale naweka s ya dola sije nikasahau maana jina lake nikishaweka ile s ya dola hivi kama tatu hivi basi siishiki tena hiyo namba nakwambia wazi wazi ah udhia najua wazi muongo wengine kila siku wamfungiwa chumba yeye kila siku bwana ninafungiwa chumba bwana si ulalende tukuone uongo tu kisha mtu huyo huyo huyo kamsaidia waje kumwona yule Mungu kaa wewe ionaje basi wamuomba imamu wa msikitini kisha aenda kula Mungu kaa bana salala tamwona nketa pijamo akikuona avua kofia yake aivuta kwenye zile kepu zile aivuta kwenye uso namna hiyo kambe kambe wewe humuoni wewe nketi kama <laughs> nketi vipi yani ukiziba kofia yako kwenye uso ndo huonekani piga mgati na nini na hapo hapo usubuhi ankuombea afanye nini amfungiwa nyumba jamaa nyinyi watoto wenu mwasingizia nyinyi hata watoto wankaa nje nyumbani ninafungiwa bonge la kufuli hivi msaidie bwana niko na matatizo basi siku ya kwanza akakupigia mkuki ukaingia ta piga wambavu ukarusha aona mmm pale nshapata pale kumbe ajui ndo ulikuwa nazo hizo hizo siku hiyo ndio unamwonea huruma unampa siku ya pili apandisha kidogo wallahi alazim ikhwani kuna mtu siku moja anaambia sijui nirushie kitu ah hii hapa bwana kumbe bwana ni mtu wa magati mimi sijui mara nipigia siku nyingine salamu alaykum na shida kweli baada ya wiki tu lakini sasa naona zile siku zaje kama jumamosi jumamosi siku kula magati mbona huyu jamaa shida zake jumamosi jumamosi huyu kunani ana bwana kwa hisani zako 1000 anambia sina basi fanya 500 sina mia basi sina basi fanya hamsini tu <laughs> subiri block dola dola kisha mambo yake kamaliza hao nakwambia na wewe fanya hivyo pia utaweza save namba weka mbele s ya dola tu maana yake hii ni KRA wako tayari wakungoja hii si tabia nzuri si tabia nzuri muislamu haiko hivyo kabisa kwa hivyo hili pia ni jambo Allah alichukia mtu kuwa namna hiyo wa idha'at almal israf mtu kuchezea mali hata kama Allah amekufungulia katika dunia usichezee pesa, pesa zako usichezee tumia katika mipaka ya kisheria idha'at almal haifai ni neema Allah amekupa atakuuliza siku ya kiyama wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu utaulizwa kuhusu mali yako umeichuma wapi kisha umeitumia kwa njia gani sallallahu alaihi wasallam al-ashahid harama alaykum uquqa al-ummahat mengine amekuja tu by the way sababu ulikuwa tuizungumzie hadi lakini hapa ndio mahali ushahidi حقوق الأمهات وحرام وكو وكواعصي ممزيت قال الشيخ تقدم أن العقوق أصله القطع عقوق أصلياك نكول ككاتا والعاق لأمه يلم ونكم فني عقوق كمعاصي ياكي قد قطع ما لها عليه من حقوق نكما أمكاتا زي لحق زي زكوديوياك كم فني ياكي وأحل محل ذلك الإساءة والإيذاء كيش بدل ياكي بدل ياكم تكرزي حق ياكي مماكي بدل ياكي أموذي كويككم فني ووف نوذية وإنما خصت الأم بالذكر وإن كان عقوق الأب أيضا حراما هابا أم خصيشو كتاجوا ماما فموجنا كوا بابا بيا هيفاي بابا بيا هيفاي كم فنيانين هيفاي كم فنيا وعاصي kama vile mama ni haramu lakini kwa nini ametajwa mama hapa sema al aluquqa ilayhinna asra'u min alaba'i lidha'fi an-nisa kwa sababu kuwaasi akina mama ni haraka zaidi kuliko akina baba kwa nini kwa sababu ya udhaifu waliokuwa nao wanawake na ndio maana utamwona mtoto ndani ya nyumba aweza kumfanyia yule mama udhia akiingia baba fanya nini utamwona yonyoka pale pale pengine amwambie mamake usimwambie baba usimwambie kusani zako usimwambie baba kwa nini ajue yule baba ana kuwa na satwa juu yake kinyume na mama mama dhaifu mwanamke pia aweza kuwa na upole basi atumia nafasi ile katika kumfanyia ubaya ndio maana akatajwa mama hapa وللتنبيه أيضا على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك أنها بيان تنبيه tupewa tambihi kuwa wema kumfanyia mama umetangulizwa kuliko kumfanyia baba katika upole التلطف والحنو نفس المعنى وله بولي ننفن واكي لما لها من أحقية خاصة بحسن الصحبة وطيب المعاملة sababu yule mama ana haki hasa kutangamana naye kwa, kwa uzuri na kuamiliana naye kwa uzuri wana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة وتاتوا الله حتى وتزام سكو القيامة حتى وتزام كوجيش ولا كورحيم بل يتوكسركية وتهاو pamoja na kuwa Allah yuwaona si ati aone awaona awaona subhanahu wa ta'ala lakini hawarehemu watu hao nani hao al'aqu liwalidayhi walmar'atu almutarajjila mwenye kuwaasi wazazi wake wawili na mwanamke anayejifananisha na wanaume mutarajjila jifanya rajuli wadayuth na mwanamume dayuth dayuth ni yule anayeridhia uchafu kwa watu wake wa nyumbani bimaana aridhia uchafu imma kwa binti yake au mke wake au au au na mtu aweza kusema mbona leo imekithiri wanawake kutembea ovyo ovyo mutabarrijat tena wanawake wa Kiislamu tuseme kwa sababu kule nyumbani hakuna ghera kuna udayuth ule udayuth nyumbani ndio ukapelekea hivi sallallahu alaihi wasallam kwa huyu watatu ni dayuth na lau kama watu wangewacha hii diatha katika mujtama wallahi wanawake watajistiri mwanamume akasimama kama mwanamume ndani ya nyumba yake akawa atawaelekeza walioko chini yake katika kujistiri basi biidhnillahi taala mujtamaa utanyoka kwa aslan si kuelemeza vidole vya lawama kwa wanawake mwanzo ni wale wanaume walioko pale ndani ya nyumba kama wasimamizi wa ile nyumba ya waje wewe binti yako amevaa ovyo iwatoka katika nyumba yako tena wamuona na humwambii kitu au mke wako amejipamba wala hajistiri amejitia manukato kisha iwatoka enda harusini na wewe umekaa husemi chochote waangalia tu waangalia tu yale mama kwa sababu wewe ni the youth wewe ni the youth waona haya mambo yafanyika lakini wayanyamazia huyu ni katika wale ambao Allah hata watizama siku ya kiyama thalathatun la yadkhuluna aljanna watatu hawataingia peponi nafikiri maelezo yake tushaeleza haimaanishi kuwa ni makafiri la yadkhuluna aljanna yawezekana kuwa maana yake yabeba kuwa hawatakuwa katika wa kwanza kuingia peponi au mwanzo wataadhibiwa kisha ndio waingie peponi ikiwa ni katika watu wa tauhid al'aqu liwalidayhi mwenye kuasi wazazi wake wawili angalia amerejelea mara mbili eh alaqu liwalidayhi walmudminu ala alkhamr jamaa amezoea piga mvinyo tu yeye hawachi piga maji tu wenyewe waita kila siku ni ya leo ni ya leo kila siku pesa yangu bwana wakisha leo usema hivi alafu nkula pesa yangu ya shilingi 10 busaa piga busaa mara ghafla amekuwa kiziwi mara ghafla amekuwa kipofu mara moja kusikia kwenye habari mara ngapi hatangazwa <laughs> kumbe lile busaa sijui lilitiwa nini wankuwa vipofu wote jamaa haone mbona umezimata sisi taa nzimwa <laughs> macho ni tena jamaa apiga kelele taa nzimwa wewe eh, mama washa taa tena wale kina mama wale uza busaa ovyo kabisa sallallahu alaihi kumbe sitazi nzima macho yake ndio nzima haoni tena kwani hajatokea si ashatokea mlisikia kwenye habari huko miaka ya nyuma kila siku mtu yuelewa hawachi huyo ha, huyo katika hao wasokwenda peponi na ikiwa ni katika watu wa tauhid basi ataadhibiwa kwa tahta mashiatillah au Allah ataweza kumsamehe lakini si katika wa kwanza atakaoingia peponi قال والمنان بما اعطى نهوني يله mtu anayetoa kisha akafanya nini imtinan wewe ninakupa wewe aiza muita mtu njoo hapa ah bwana nina shughuli ah wewe si sasa hivi ninakupa shilingi 20 wewe wewe wewe sikukupa sasa hivi nini alafu unisikize maneno yangu sasa haya yajaje la tubtilu sadaqatikum bilmanni waladha sifa ni imtinan bwana kuna watu wafanye mtinan mpaka katika sadaka zao wanaosaidia katika jambo la mujtamaa juzi napata kisa hapa msikiti gani fulani hivi jamaa ametoa senti ule msikiti uoshwe si uoshwe usafishwe ukasafishwa ule msikiti baada ya miezi miwili akakusana na imamu wewe elfu nne zangu mpe mwenyewe ah wewe vipi ampe mwenyewe bwana si ulitoa isafishwe nasema mpe mwenyewe kwa nini hamtaki kunisikiza mimi nasema mfanye hivi hamtaki ndio hawa ndio jamaa akamchangia bwana tena asohaya bwana kweli waswahaya wana mji wao kweli waswahaya wana mji wao jamaa akapokea akasitia mfukoni akaenda zake kwani wewe ulimtolea nani wewe ulivyokuwa watoa ulitoa kwa ajili ya Allah ama ulitoa kwa ajili ya nini lakini wako watu wafanye hivi mwanzo hii Mombasa tunaoishi si wote lakini kuna jamaa wakija msikitini mimi naharibika ile hamini ah, tarekebisha ile mwambie angalia angalia wacha wenye msikiti wanasema wataki wenye msikiti wanasema wala kuna mwenye msikiti wala nini nini ukishamjua huyu mtu katika wale akishatengeza pale kesho tia dua imam baada ya swala tia dua ah tia dua bid'a hiyo bid'a na mimi natengeza taa pale ah kumbe yani asaidia ili aje audhi watu ndani ya msikiti kama hawa wacha tu msikiti mfereji unaribika tutatia mpira tia mpira pale tu ufunge tubaki hivyo kuliko kukubali msaada wako wewe kwa nini sababu kesho utakuja kutuletea balaa msikitini wasaidia kisha waudhi watu ndani ya msikiti na watu kama hao sikubali kabisa msaada wao abaki nazo alizo nazo si jeuri mm -mm. tutaka amani katika msikiti yetu tuache tumwabudu Mola wetu kwa amani na sunna sija hapa kwanza mimi nita, nitajenga hapa naona kama kutaka rangi hapa ehe tapaka mimi alafu sio katupakia rangi kesho katuletea fujo hapa a ah ukimjua mtu ni wa aina hiyo wewe jiepushe naye kaa kando na situudhi maana ama kuna wale mimi nitaleta pilau hapa watu wafuturu ramadhani alafu after piga picha hivi alafu hasa wewe unataka kutuseti ama vipi <laughs> yani jamaa sijui atakukusanya yani aweza kutoa pilau ya siku moja akapata akapata fulusi ya pilau ya mwezi mzima awatumia nyinyi ndio ah, chombo cha advertisement akishapiga picha bwana unajua mimi nafanya shughuli hii bwana huku Ramadhani bwana ah basi na hiyo yangu bwana na hiyo yangu bwana na hiyo yangu bwana kisha ndio tufanye hizi biashara ah ah utakabwa koo hapa kija wewe wa pilau yako kisha tuwapiga watu picha utaifuta sasa kama wale mwambie kabisa sikiliza utakufanya nini kupiga picha kula mwenyewe pilipili yako na hawana ndaa hawa watu wakuje wewe mtu apiga tonge tena kuna wengine maskini bwana anaweza kupiga tonge hilo ukimwangalia shavu limevimba hivi alafu apigwa picha alafu mara kesho kutwa kwa kwenye magazine hapo akiwa yuafuturisha sijui nani mtu amwona babake <laughs> apiga tonge bala gani hizi haya nyinyi mfikiri yafanyike eh? mimi nishaona magazine akina mama maskini wavishwa buibui ati tende ramadhani wallahi meona na macho yangu wampigwa picha wanshika vifuko hata si robo kilo ile tende jamaa mwapiga watu picha kwa robo kilo ya tende je mngetoa boksi nyinyi si mngetoa watu macho nyinyi ah maskini wale mama wampigwa picha hivyo ile watatu na buibui zile zetu za zamani za mama wa Kiswahili zile wakabwa picha kisha wakati kwenye magazine hapa ndio tukio tofuturisha sio mafuturisha nini mwafuturisha nini mwaibisha mama za watu tu kesho kijana aje ashakuwa mtu mzima labda na shughuli zake na uwezo wake aje kuona lile gazeti mamake kupata ah ni vipi eh ansaidiwa na robo kilo ya tende ampibwa picha afanywa advertisement wacheni tabia mbovu hiyo ya kuwaibisha watu watakusaidia saidia tu utaki wacha kwa usifanye imtinan baada ya kumsaidia mtu kisha ufanye nini wamudhi juu yake usiwaudhi watu ashahid العاق لوالديه وهذا وعيد للعاق لوالديه بعدم دخول الجنة مكامي ومكالي كوني كوعاسي وززواو كتوينجيا بيبوني هذا من الدلائل على أن هذا الجرم من كبائر الذنوب هي ni katika dalili miongoni mwa dalili nyingi kuonyesha kuwa kosa hili ni katika madhambi makubwa wa ahlul kabairi la yukaffaruna bidhalika lakini tueleweni watu wenye kufanya madhambi makubwa hawakufurishwi wakaitwa makafiri la wala yukhalladuna fi nar wala hawakai milele motoni idha lam yastahillu hadhihi almaasi maadamu hawajahalalisha haya maasi wakisema ni halali basi atatoka katika ma, iwafanya lakini wajua ni haramu بل هم تحت مشيئة الله كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة bali wako chini ya mashiati Allah Allah akitaka atawadhibu akitaka atawasamehe tahta mashiati Allah kama zilivyokuja nusus za Qur'an na Sunna قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد رواه الترمذي نفكر حديث كما يشزوم زي وكن يما كو راضي زي الله زي كتك راضي زي مزازي كما بيري غضاب زي الله زي كتك غضاب زي مزازي كيوا أتم غضبيشا بلا حقي umemkasirisha mzazi wako kwa, kwa dhulma na uovu basi ujue allah pia amekukasirikia na ukimridhisha mzazi wako kwa haki bimaana si kwa kufanya haramu basi Allah pia wewe atakuridhisha atakuridhia لأن الله تعالى أمر أن يطاع الوالد ويكرم ويحسن إليه ويبر سبحان الله سبحانه وتعالى ميمرشا أتيوي مزازي أكرميوي أفنيوي ويما فمن أطاعه فقد أطاع الله mwenye kumtii mzazi wake basi amemtii Allah sababu Allah ndiye amemwamrisha mtii waman aghdhabahu faqad aghdhaba Allah na mwenye kumkasirisha basi amemkasirisha Allah sababu Allah amekuamrisha kinyume cha hivyo unavyofanya وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة نهاني مكاميو مكالي يتبقى فائدة كوا mtu kuwa asi wazazi wake ni dhambi katika madhambi makubwa kabair dhunub والله المستعان حديث نوفوتا أميليزة وكريف الشيخ حفظه الله نتكو جاكو يليزة إن شاء الله تعالى وكاتب مسونغسا نتسميها إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبارك الله فيك